Pler ou bevi krechte Gwell te sroa rien, en Penonz oa plas bras Ah, ne ke c'hoa teus gwell, ka honz o bras mat, ma c'hade ur vant na e teus gwell.